자, сайн байцгаана уу? 아. 비 더셔 인게 더셔 보고 가슴 친 팀이 내매고 있대. 자, 그동안에 어 니경 우주스레크의 비틱자가 음. 자, 인차가 라수야. 미니 보슬락 아마칸 기슨 시대때 인 보슬락 요에게되게 아수슨층 어저께들 하이린 소로 걸린 호흡 중군다스 이게 지금 믿고 애마가사 Эмагийн хүмүүсээс асуусан. Ганц нэг хүмүүс л мэдсэн. Бууллах юу вэ? Намайг хараарай хүмүүсээ. Ой намайг. Бууллах. Аа? Бууллах. Тушаасуу. Тгийж явуулах гэж нү. Бууллах. Миний бууллах. Миний бууллах. Юу нэгэ бууллах гэхээр буулгах гэдэг утгаар ойлгоод тоош буух ингээ утгаар хүмүүс ойлгосон байна. Тийм. 자, 자, 이 있으니까 살아야 돼. 그때 남아야 안 죽고, 씨. 어? 자, 쳤어? 오케이. 됐습니다. 네, 펴놨습니다. 자, 또 벌써 남아야 살아야 돼. <laughs> 자, 보스나 기득, 기득이 일시를 이렇게 흐무스는 게, 더쇼 보, 운이 탓하는 게버스같고요 보호사기 교회, 터틀 세비 사자풍, 토샬기 있어요 토샬문, 미니 보호사가 아마칸기 있어요 또. 오르, 보호사 교회. 믿, 자, 자, 자, 자, 믿, 믿, 믿, 믿두훈 가라고 그래. 아수후쿠자요. 보슬락 자, 아수후쿠자. 니, 고일, 고로, 보슬락. 고로 훈배가, 자. 내려 믿고요, 보사는. 아. 더셔 보크는 비시에. 아, 유령이 빛나라 어떻게 운이 야마로 어떻게 생 믿고 이게 이제 읽습니다. 자, 비, 털 비치게서 어서드 단어도 오시죠, 군자요 хөлөх малын хүзүүн дээгүр тавьж оосроор хүзүүн доогүр бүхэлдэг бүгдтөр зүтгүүр боддог юм ээ. Ойлгосон уу? Ойлгоогүй? Тийм учраас би энийг хэлсэн. 그 옆에 그, 그, 어, 그 하나 있어. 아니, 그 뽑았다 껴. 어, 그, 그쪽 있죠. 뽑았다 껴. 껴봐. 오케이. 아, 어르무이슈 아. 어저께도 좋은 모습들을. 야, 이 졸업 배웠으면 배웠고요. 하락지노? 네? 생 하락지고요, 뭐. 인 하락에 хүн байгаа те энэ үхэр байгаа харагдаж байна уу? Энэ бас хүн байгаа үхэр байгаа. Тэ? 아차 те энэ харагдаж байна уу? Энэ түүний ингээ үхрийн дайгуур ингээ доош ингээ авсан тэрэгтэй холбогдсон мод байгаа шүү дээ. Энийгээ буулаа гэж ярьдаг. Одоо ойлгож байна уу? Сайн харагдахгүй юу? 걔를 어찌 쫓지 투을 아. 자 초점 맞는 거냐? 인겔과 분위기. 아 한국 사람이구나. 이것도 어. <laughs> 이걸 꺼야지 이걸 닦어 닦어 닦어 닦어 닦어 이걸 꺼야지 이걸. <laughs> 다 끄라니까. 쪼하락치노 아. 어? 어, 이니 가락치인데? 어, 가려 없고요. 어? 제하락았어요 어, 인 풍슈자요. 이 우후르슈자요. 인 기릭시테? 인 허, 허런도 헐벅스니 멋더베 같아? 이니게 보고 쌓겠지. 인죽여는게 우프린 대고를 죽일 태승 아차. 인 톰조라. 예. 자, 나우터버스 남아야 하라래. 자, 네. 자, 뒤, 에 불켜? 팀에 오건 티 보고스락 약요월기도 미트쿠이게로 이렇게 또 비나로 온시지 미니 보고스락 아마캉 미니 아차 훈붐 미승층 그 인 보고스락 기득은 야마로 어떻게 해요 이로써 미트쿠이게로 비나로 어떻게 온시지훈 있음 배가. 뒤에 우후레서 비 아소마르 베네 친이 볼락친 아마큰 베노 гэж. Энэ ардсал хүнд юм гэж ачлаа. Тэг явахаар энэ үхэр үгүй гэж өөр ярьж чадвал үгүй гэж ярьж штэ тий. Тий. Харин яаж үүнийг үүрвэл амархан билээ. Өнөөдөр миний буулааг амархан, миний ацаа хөнгөн гэсэн. Яаж үүрвэл үүнийгээ амархан үүрэх боломжтой юм бэ гэдгийг. Ер нь хүнд үйлсийг сайн үрдэх хүн байгаа тийм. А юм бас харахгүй. За компьютер эсэмдэ. Энэ нэгийг үжүүлэх янз янз юм гаргасан байна. Энэ ертөнцид амьдрахаар ачаа байхгүйгээр амьдрэх хүн нэгэн ч байхгүй тийм ээ. 이박 후후대사 후후대사 아수선층 이런 아차 태움시 엠드랄데르. 그걸 예수서로 미니 아차 흥분 미니 보삭 아마르항 있으는 비드니 엠드랄 투가 이로써 믿고 두부로 대해서 하마고이 이제 예르흠식 빼놓겠지 비다나 사수마르 빼. 이렇게도 예수님 우기 다가 되는데 후수자가 하리 Есүс өөр миний бууслаг амархан, миний бууслаг амархан, миний ачаа хөнгөн гэсэн чинь тэр амьдрал маань хичээж амархан, хөнгөн юм байхгүй гэсэн юм шиг санагдаж байна. Тэгвэл Есүс өөрөө энэ ертөнд сайн мэдхгүйгээр бидний жолоон өвчин, санаа, зовх юм тэр бүх зүйлийг тоохгүй ингэж хэлсэн билүү гэж би аашмаар байна. Царинда тгийж мэдэрдэг. Нэрээ Есүс өөрөө бидний амьдралын тухай сайн мэдгүй юм шиг. Харин Есүс үнэхээр бидний амьдралын тухай тохгүйгээр, мэдхгүйгээр хамаагүй ярих хэрэгсэн бол хүний байдлаар төрөх шаардлага бас байхгүй байсан. Мөн Галилеагийн Галилеа гэдэг нэг тосхны хүний байдлаар амьдрах шаардлагагүй байсан. Тэгээд цахалмаар цовдлогдож нас барах шаардлага байхгүй байсан. Харин Есүс өөрөө бид нарт аллаа хүний байдлаар төрсөн, хүүхдийн байдлаар өссөн. Эцэгийнхээ үгэнд ороод тэр ичгээрэ мэрэгжлтэй босоод тэр амьдрсан түүний мэрэгжил юу байсан бол бузаан байсан. Аавигаа даа. Тэгээд сайн мэдээ тухагласныг тухаглахад тийм ээ баригдсан асварсан Тэгээд ингэ дуусах юм уу? Үгүй. Дахин амьсан. Дахин амьсныхаа дараа одоо хүртэл тэр үчигээрээ ингээд ингэ байдаг юм уу? Үгүй. Тэнгэр рүү залхарсан. Тэгээд Тэнгэр бурханы хаанчлалын Тэнгэр бурханы хаанчлалд орсон гэж энэ бүдний итгэл байна. Хүний байдлаар бид нарт адлаа амьдрч үзсэн Тэгсний хадараа бидний хэтгэлээр тааллаа. Хүний байдлаар нас барсан байв. Тэгвэл Юунаас бид нараас яагаад юм бэ? Цаа хэлсэн байв. Дахин амьсан. Тэнгэр рүү залсан. Тэгээд тэнгэр бүрхэн хаанчлаад байв. Үүнийг Есүс цааз өгөхөр гэж байгаа. Миний амархан, миний ацаа хөнгөн, миний буудлаа амархан дадас сүрэлж гэж бид нар шавсан байна. Тэгвэл юу сурах ёстой юм бэ гэхээр түүний дахин амьд. Тэнгэр рүү залсанхаа дараа Тэнгэр бурханы хаанслалд орсон түүний байдлыг бидэнд цааш өгөх гэж байна. Үүнийгээ мэддэг хүн сая та нарыг зураг дээр харсан байна. Буулаад хичээч амархан биш. Юу тавих уу? Харин үхрийн дайгуур ачаа тавьсан та нарыг юу байсныг гэж бодох юм. Үхрийн ачаан дайгуур юм ачаа байсан шүү дээ. Үхрийн нөө дайгуур тий. Үхрэн дээр тавьсан нэг ачаа байсан. Тэрийг юу гэж гэж бодох юм? Юу байсан гэж бодох юм? Юу? Бод зурсан хүнээс асуусан. <laughs> Тэрийг та тэр э, химлээ канааха зурсан гинэ тэр зургийг сайн зураг. Зурсан хүнээс асуусан гинэ. Үхрийн дайгуур байгаа тэр ачаа юу вэ? Энэ юу вэ гэж бодсон. Боддог гэсэн. За бодж үзээрэй. Манай Монголын хөдөө өвөл ацаанд байгаа тийм үхрийн дайгуур модод тавиад явах нь юуны төлөө? Юуны төлөө? Тийм ээ түлээ. <laughs> Түлээгээрээ тий авч авсаага. Түлээнд ашиглахын тулд тэр юм авч авсаага. Гал түлээх тэр модоор юу хийх вэ? Манай хүмүүс сайн мэдэн тийм ээ гэрийн дулаах бол ургацын хоол хийх үстэй. Үүнийг хэрвээ авч авахгүй бол тэрцэг хүлээж байгаа хүүхэд төмөө ихнэр тийм ээ. Хууль хаамц гарсан бол тийм ээ. Хүүхэд нь тэр гал байхгүйгээр тэр чигээрээ хүйдэн цаагаар дээр хүлээх үстэй. Хоолмор бас байхгүйгээр. Тэгвэл одоо үүнийгээ үүрээд яарч байгаа эзэний сэтгэл болцгоё. Үхрийн 스테이케이션 믿고 하링 치한테 훈도 아차트 야스베가 우후링 스테이케이션 야마레 차 믿고 하링 두니 인 우후링 지려도 야스베가 다월지 야스베가 에제니 스테이케이션 야마르 빌레 아빈카 스테이케이션 야마르 빌었습니다. 팀에 디더 사이 우후링 보스락테 제 우후링 대거로 보스락테 왜 디리게 지려도 야스베가 에진케 스테이케이션 야마르 빌었습니다. 기디게 함트랑 먹어도 죽어요. 팀에 예수 오는 들의 약 예리는 우후르도 약 보호싹 아차하게 쓴것이라 우후르도 예리금시 그걸 빛나라 우후르비쇼 비오 또 만에 후무스도 예리메르 배가거든 빛나라 우후링 배따라 아차마차 우울에 디리게 보호싹테 디리 지레드 약금 위시 디든 이드 이드 호리 앞지 앞자가 애진이 스티켈레르 약스테게되기 상호 아브에서는 두개쓴 못딕 아슬라 게르프기 야우츠 배가 티헤라 이드니 구이등 아가는데 야우츠 배가 이드니 스티겔 아 훈두 배나 히추 배나 예릭 사나가스 이미르코 사나가스 хурдан очиж тий гал түлэх ёстой. Энэ санаагаар яв. Хүлээж байгаа хүүхдүүдийг хараад яв. Тийм ээ. Энэ үед энэ ачаа энэ буулаг тийм ээ. 예수스 어로 миний бүслэх амархан миний ацаа хөнгөн гэж хэлсэн нь ийм сэтгэлийн тухай ярьсан гэж өнөөдөр би нар хүлээн авч байна. Юу хүндөө ацаануудыг нэр дахиад ярьж байна. Ацаа байхгүйгээр амьдрэх хүн байхгүй. Тийм. Хэрхэн баян хүн байсан чинь ацаатай. Хин ядуу хүн байсан чинь ацаатай. Тийм ээ. Насан өндөрч гэсэн чинь баг насны хэч гэсэн чинь бүгдээрээ ацаатайгаар амьдрэх юм аа. Энэ ацаа хөнгөн үүрээд явахын тулд ямар арга байгаа юм бэ? Үүнийг Есүс зааж өгөн гэсэн. Би юу гэсэн бэ? Түнээс сурах зүйлийг Тэнгэр бурханы хаанцлал дахин амьлаад тэнгэр залрах. Бид нар яг хаашаа явж байгааг тодорхой мэдхээр энэ ацаа энэ булаа хөнгөн амархан болно. Тийм ээ. Нэрэ үхрэн яг хурдан очиод би амармар байна амархан мэдэн гэвэл хурдан явхаар хичээм баг. Харин эзнийсээ тэгэл аав эзэнхээс тэгэл нь ягатай байна. Ягаад үрж байгааг мэдхгүйгээр үрдэх хүн байгаа. Би өөрийнхөө амьдрал дээр байгаа ацаа би яагаад үүнийгээ үрэх ёстой вэ? Мэдхгүйгээр зүгээр үрээд явах хүн байна. Яагаад үрэх ёстой вэ гэдгийг мэдэн мөртлөө дургүй дургүй дургүй хүрээд Тэгж үрдөхөн байгаа. Яагаад үрэх ёстойг гэдгийг бас мэддэг. Тийм учраас дуртайгаар үрдөхөн бас байгаа. Дуртайгаар энэ ачаа амьдрал дээр байгаа бүх хүнд ачаануудыг дуртайгаар үүрхэн тул Есүс бидэнд цааш өгнөсөн. Тэгээд өөрийнхөө зүгээс төрлөөд бидэнд үзүүлсэн нь дахин амлалт. Тэнгэр рүү залрах. Тэгээд Тэнгэр бурханы хаанчлал ойрхон байна гэдгийг гэдэг сайн мэдээ байна. Үнийг хүлээн авсан хүн би аврагдсан. Би авралын зам дээр байгаа гэдгийг мэддэг хүн. Яг би энэ бүхэнд ацаатай би хаашаа явж байгааг мэддэг хүн гэвэл сая та нар зураг дээр харсан байт тийм ээ хүүхд төвлөж байгаа хэрвгээ ацаатай явж байгаа эзэний аавьсэн хэс тэгэлэр тгий явж болно. Энэ арга маань тодорхой хөнгөн болгох амархан буйгөх тийм арга гэдэг юм аа. Есүсээс суралцгоё. Тэр нь бүр дайгуур байгаа ямар нэг бурхан доошоо хараад тогсон байд. Та нар ингээ амьдрах ёстой, ингээ амьдрах ёстой вэ гэдэг дээрээс зүгээр хашгирах ямар нэг бурхан биш. Хүн болоод манад бид нар хамтаа амьдэрсэн. Хүүхдийн байдлаараа эцэг эхгээ хүндлээд тэр чигээр амьдраад өөрийнхөө өөрийн мэрэгсэлтэй болоод тэгснэг амьдрснийхаа дараа цармын хичээгээд амьдрсныхаа дараа сайн мэдээ түлхэхээр хүмүүст баригдсан. Тийм ээ, үхэл хүртэл амссан тийм бурхан байна. Тэгээд үхлийн дараа юу байгаа вэ гэдгийг бидэнд тодорхой үзүүлсэн байна. Үүнээс болохоор бид нар итгэлтэй болсон. Энэ итгэлээс болохоор бид нар амьдрал дээр байгаа хүнд ачаа энэ буулаг амархан хөнгөн болгож тэр жигээрээ явах боломжтой болсон. Өнөөдөр энэ бүтэн сэн өдрөөр та нар үнгээ хүлэн авч энэ долооног амьдрахад миний дайгуур байгаа цаанууд нэрээ яагаад би үрж байгаа юм бэ? Ийм бүх зүйлийг үрээд хаашаа явж байгаа юм бэ гэдгийг мартахгүйгээр амьдрахыг хүсэж байна.